Abatesalonika ya kabiri esura ya kashatu Ekienzi ndo barumuna bange mutushabire kigambo kyo mukama kirauke kurandirira kigirene kitinwa nkoko kyarandirire no kutinwa omulinywe kandi nacho mutushabire tukiraba ntubabye abanyarwango kobati bantu bona bali kuikiriza kyonko mukama abamwesigwa arabagumisa maraba yura amubi nitwesigo mukamo juna kandi tumanyo kwebyo twabaragire muri kubikora maramugenderere muti omukama asingaba emitima yokugonza ruwanga n'okugumari Kristo mbwenu barumuna baitu nitubaragire omw'ibara lyo mukama wetu Yesu Kristo kweshorora na kaishe mu Kristo munafu atali kukwata mwereja nyogwo twabaire inywe nywene neni mumanyoko mulagirwe kutulondora olwoto abale tuli amona inywe titwana faraga titwalire mukate gwa muntu tutagushashwire tukafatwa ayo shakirona mushana tutaje tukabarusampe kirali wena weno muri tekwa fugiro tukabatsa saine kama tulisa tukagira tutyo kubaho burebero bwo muraondera arwenshonga noro twabere tulibamanaye tukabaragira tuti ko muntu arabatakozire mirima atali nobona twawuliro kwa bandi omulinywe bali kunafwara bali okusha tibali kukora milimo abantu nkaba nitubaragira marani tubashaba tubatairewo mukama Yesu Kristo bakore milimo yabo mu bucurezi mara beyigire birabatunga barumunabanga okukora kulungi kutabaira ko muntu we na we nali kwanga kuulira ebyo tulikugamba mu baruwe ogwo muramwe yakomya mara mumureka ijya shonar mutamubona akamubisha ekiryo mu mwane bondi murumuna wanyu omukama we mirembe wenene asinga batunge mirembe biro byona maro mungeri yona yona abena inywe inywena inywe paulo ebishurebi ninye ndikubye yandikira akaniko kabonero kabuli barua yange niyo miandikira yange omugisha gwa mukama wetu yesu kristo gubena inywe inywena